Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ բարե Գործար Արցախն այսօր անդրադառնալու է երկու գործարարների՝ Վահան Գրիգորյանի եւ Էլմիրա Բաղդասարյանի գործունեությանը։ Վահան Գրիգորյանը բիզնես մուտք է գործել 2006 թվականին սեփական ուժերով եւ հաղթահարելով բազում դժվարություններ արձանագրել հաջողություններ։ Ինչպես է սկսել իր գործունեությունը Վահան Գրիգորյանը, ինչ ռազմավարությամբ է առաջնորդվել եւ ինչ գաղափարներ է դրել գործի մեջ։ Գործար Արցախն առաջին հատվածում կպատմի Վահան Գրիգորյանի մասին, իսկ ապա կներկայացնենք Էլմիրա Բաղդասարյանի գործունեությունը, ով լինելով մասնագիտությամբ մանկավարժ նույնպես մտք է գործել բիզնեսի հետաքրքիր աշխարհ։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք եւ պիտի ռադիոյն կնդիրներին ասեմ, որ մենք այսօր չէ որ ծանոթ ենք, սակայն բարեբախտաբար այսօր կրկին հանդիպել ենք եւ ես դեռ փոքր էի, երբ դուք զբաղվում էիք գործարարությամբ ու բարձվեց, որ մինչ օրս հենց այդ գործով եք զբաղվում եւ բիզնեսը, այսպես ասած, ձեռն է։ Թերթենք էջերը եւ սկսենք ինչպես եք մուտք գործել բիզնես ոլորտ բիզնես ոլորտ մուտք եմ գործել 1996 թվականին, ասենք պատերազմից հետո առաջի բիզնեսը սկսեցի մանրածախարևտրից։ Այո։ Մթերային խանութ, հետո կամաց լայնացնելով, ծավալը մեծացնելով սկսեցինք զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Անասնապահությամբ, հողագործությամբ երկար տարի զբաղել տարիներ զբաղվեցի անասնապահությամբ, հողագործությամբ, Արդեն խանութների քանակը ավելացավ Ստեփանակերտում։ Երրորդ խանութ, խանութ ունի 3 խանութ։ Բացելուց հետո 3 խանութ բացելուց հետո եկա մի ժամանակ, որ ծանրաբեռնվածությունը շատ-շատ էր։ Որոշեցի զբաղվել այ բիզնեսով։ Ասենքն ավելի թեթև բիզնեսով։ Հանգստյան գոտու բիզնեսով։ Տարածքը ձերք են բերել 2004 թվականից բայց դեռ ոչ մի շինարություն, ոչ մի գործ արված չէր տարածքում։ 2011 թվականին որոշում կայացնելուց հետո զբաղվել հանգստյան գոտու բիզնեսով, դիմել եմ Տրփաջան ամերիկյան աջակցության հիմնադրամին վարկ ստանալու համար, հանգստյան գոտու կառուցելու համար։ Ծրագին հովանավորվեց, վարկը ստանալուց հետո սկսեցինք շինարարությունը։ Ան։ 6 ամսվա ընթացքում ավարտելով շինարարությունը հանգստյան գոտը սկսեց գործել։ 2011 թվականից գործում է հանգստյան գոտին։ Նախքան մեր հարցազրույցը դուք նշել եք, որ միար ժամանակ սկսել եք զբաղվել նաև ձկնաբուծությամբ։ Այո։ 2014 թվականին դիմել եմ նույն հիմնադրամին ձկնաբուծությամբ զբաղվելու համար։ Էլի ծրագիրը երաշխավորվել է, էլի գումարը ստացվել է, կառուցվել է լիճ, զբաղվում էի ձկնաբուծությամբ, ու զբաղվեցի ձկնաբուծությամբ, բայց կասեմ, կուզեի նշեի, որ Ղարաբաղում ձկնաբուծությունը շահութավե ճուղ չի համարում, ասինքն, ասինքն ավելի կոնկրետացնեմ, իմ նպատակն էր արտադրել էկոլոգիապես մաքուր ձուկ։ Տենց էլ արեցինք, արտադրեցինք էկոլոգիապես մաքուր ձուկ, բայց դա շահութավե ճուղ չեմ համարում։ Այնուհետև դա թողեցիք որպես բիզնես։ Մնաց, այո, մնաց լիճը կա, ձուկը կա, բայց որպես բիզնեսի ճյուղ արդեն չեմ զբաղվում այդ բանը այդ ճյուղը, որտեղ դա շահութաբեր չեմ համարում։ Լիճը այդ նույն տարածքում է, որտեղ հանգստյան գոտին։ Այո, այո, լիճը նույն տարածքում է, որտեղ հանգստյան գոտին։ 11 թվականից ի վեր արդեն կոնկրետնի ուղղվածություն ունի ձեր ոլորտը հանգստյան գոտու բիզնեսով եք զբաղվում, այն գտնվում է Աստխաշենի շրջանում։ Ծնունդով Աշտաշենի համայնքի տարածքում։ Ծնունդով ես Ասկերանի շրջանի Դահրակ գյուղից եմ, բայց ապրում եմ Ստեփանակերտում։ Ինչու այս տեղը ընտրեցիք։ Այստեղից <laughs> համար հարազատ է։ Ինչպես տեսնում եք, սա մեր ծորակն է, հա։ սա մեր գետն է, ամեն ինչ ինձ համար ստեղ հարազատ է, որտեղ ես ասես ծորակում ծնվել եմ, ծորակում մեծացել եմ, սա ճանաչում եմ ես գյուղերում, Այնպես որ ինձ համար սա հարազատ է։ Բացի դրանից, որ ինքը շատ հարմար հանգստյան գոտի կառուցելու տարածք է, ասինքն բնության գրկում գետի ափին ճանապարհից մոտ հոսանքի հնարավորություն, ջրի հնարավորություն, մակորխմելու ջուրը կա, հոսանքը կա, այդ ներերը բոլոր բոլոր պայմաններից այս տարածքն եմ ընտրել հանգստյան գոտու կառուցելու համար։ Պարոն Գրիգորյան պատերազմից հետո Արցախում շատ բան է փոխվել։ Փոխվել ենք նաև հոգեպես։ Ինչ է փոխվել ձեր կյանքում եւ ձեր գործնեության մեջ։ Գործարար մարդու համար ոչ մի ժամանակ ոչ մի բան չի փոխվում։ Այսինքն, եթե մարդ գործարար է, իր մոտ չի փոխում, չի ընկճվում ինքը։ Ես նույն տրամադրությամբ իշխեր միջի պատերազմը նույն տրամադրությամբ հիմի էլ գործում եմ, աշխատում եմ, արարում եմ պատերազմից հետո նորից ես զբաղվեցի շինարարությամբ, նորից դիմեցի Թրփանջյան հիմնադրամին երրորդ վարկ ստանելու համար։ Հանգստյան գոտին վերակառուցելու, նորոգելու, ընդլայնելու, բարելավելու համար։ Էլի ծրագիրը աջակցվեց, վարկ ստացա ու կառուցեցի ժամանակակից պահանջարկներին համապատասխան տաղավար իր տարածքով, իր լողավազանով, իր հարմարություններով։ Դա կնշանակի, որ կյանքը շարունակվում է նույն տեմպերով։ Միանշանակ, այո, կյանքը շարունակվում նույն տեմպերով, բացի դրանից, մենք պիտի ապրենք, արարենք ու ժողովրդին ցույց տանք ու ապացուցենք, որ Ղարաբաղցին մշտական էր հողին, կարճած էր հողին, կմնա իր հողին, կապրի ու կարարի։ Մի քիչ են խոսենք առաջկա ծրագրերից, ունեք երազանք, որը կուզենայիք իրագործել։ Դժվար հարց է։ Ասենք, եթե խոսքը վերաբերում է բիզնեսի բնակավարին, բիզնեսը բնակավարը դա ես երազանք չեմ համարի։ Բիզնեսի բնակավարում ես աշխատել եմ, աշխատում եմ ու աշխատելու եմ։ Այսինքն ես նոր դեր նոր մտահղացումներ ունեմ, նոր ծրագրեր ունեմ, դեռ զարգացնելու ենք, դեռ կառուցելու ենք։ Ինչ մնում է երազանքներ։ <laughs> Երազանքներ հայկի ունեմ։ Կապված եմ ընտանիքի հետ, երեխաներն ամուսնացնել, թորներ ունենալ, խաղաղություն, ամենից կարևորը առողջություն։ Բիզնես ոլորտում կոնկրետ ինչ ճյուղ է, որ կուզենայիք այդ ճյուղի մեջ մուտք գործել։ Երևի թե տենց ծրագիր չկա, տես ցանկություն, այդպեսի ցանկություն չկա։ Որտեվ հանգստյան գոտու բիզնեսը ունի մեծ զարգացման ոլորտ, մեծ զարգացման բնակավար, մեծ դաշտ, այսինքն հանգստյան գոտի ինչքան կարողանանք, ինչքան զարգացնենք տեղ ունի։ Այո։ Կարող ենք մենք կառուցել հյուրանոցներ, առանձնատներ, կարող ենք կառուցել հանդիսությունների սրա շատ շատ պլաներում կա։ Պլաններում կա, բացի դրանից էլ շատ մեծ նախադրյալներ կա հանգստյան գոտին զարգացնելու համար։ Այո։ Իսկ հանգստյան գոտին որպես բիզնես սեզոնային աշխատանք է։ Այո, սեզոնային է։ Ճիշտ է, սեզոնային է, բայց ասենք եթե այս սեզոնին վաստակած գումարը վերեկած ամիսների բավարարում ապրելու համար։ Այո։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, որ չմերժեցիք մեզ հուսամ, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հետ պատերազմյան Արցախում դուք ձեր գործնեությամբ եւս կծաղկեք եւ կբարգավաճեք։ Շնորհակալություն Բարև ձեզ, Տիկին Բաղդասարյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես Տիկին Բաղդասարյան դուք բնակվում եք Ասկերանի շրջանի Խանջեգիստան գյուղում։ Մասնագիտությամբ Մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ։ Ահա 41 տարվա աշխատանքային ստաժով։ Այո։ Դասավանդել եմ պատմություն ազարկան ինքսաների մեջ։ Դասերակել եմ հայրենասիրություն, ու ես համարում եմ, որ գյուղում ապրող յուրաքանչյուր մարդու նվիրյալ աշխատանքը համարվում է նույնպես հայրենասիրություն։ Այո, Գյուղում ապրող մարդու նվիրյալ աշխատանքից խոսեցիք եւ պիտի անդրադառնանք ձեր արդեն ոչ թե մանկավարժի, այլ բիզնես գործունեությանը։ Դուք մանկավարժության հետ մեկտեղ միշտ էլ սիրել եք գյուղատնտեսությունը, զբաղվել եք, թե ուղակի պահանջ էր, որպես գյուղում ապրող կնոջ։ Եվ պահանջ է, եւ պարտականություն, եւ ինձ թվում է նաեւ հայրենասիրության մի մաս։ Հողը պետք է մշակել անպայման։ Առանց մշակելու հողը իր այն քաղցրությունը ունի, որ պետք է ունենա։ Եթե չես զբաղվում հողագործությամբ, չես կարող պահել այդ հողը։ Պետք է սիրել, մշակել, ստանալ բերք եւ սիրել այդ հողն ու հայրենիքը։ Դու կոնկրետ զբաղվում եք Զբաղվում եմ տնամերձ հողամասով։ Ահա։ Ցանում եմ գյուղատնտեսական մթերքներ, բանջարաբոստանային մթերքներ։ Այո։ Ունեմ առողջական խնդիրներ, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի ես հաճույք եմ զգում հողի հետ աշխատելուց։ Ու ստացած վերքից ելի հաճույք եմ ստանում, օգտագործում եմ սեփական սպարման համար, օգնում եմ երեխաներիս։ Տիկին Բաղդասարյան, գիտեք, հողի հետ աշխատելը որքան դյուրին, այնքան էլ նաև դժվար է։ Ինչպես է ստացվում ձեր եւ հողի հետ այդ մտերմությունը։ Եթե գոյություն ունի կապ հողի հետ ու սեր, ինձ չի թվում, թե դժվարություններ կան պետք է անպայման։ Ես նույնիսկ աշխատանքի process-ում ձեռնոցներ չեմ օգտագործում։ <laughs> Որովհետև հողի հետ բանջարական շփումը ինձ հաճույք է պատճառում։ Եվ հենց այդ ģերբնական ուժն է երևի ձեզ ստիպում ավելին ու ավելին առարելու, այո։ Այո, այո, այդ ģերբնական ուժը, այդ ձգողությունը հողի, ես շատ եմ կապված հողի հետ եւ ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց Արցախ աշխարհի, առանց հողի, առանց բնության, ուղղակի այս կանաչը ինձ մոռացնել է տալիս իմ հիվանդությունների մասին։ Իսկ ստեղծված իրավիճակն էլ թույլ է տալիս էլ ավելի կապվել հողի հետ։ Այո, կա, էլ ավելի կապվել, կար չէ, ոչ թե կապվել, այլ կար չէ հողից, որովհետև ինչպես մեր Ղարաբաղի խորհրդանիշ պապիկ ու տատիկ արձանը մենք ենք մեր սարերը։ Նրանք հողի մեջ են, ուղակի գլուխներն է հողից դուրս։ Այսօր մենք ենք բոլորս այդպես խրված մեր Արցախ աշխարհի հողի մեջ ու պետք է կարչենք, ատամներով պահենք այս հողը, որովհետև Արցախցին առանց Արցախի ապրել չի կարող։ Այո, ոգևորող խոսքեր են, որովհետև ինչ էլ լինի, միևնույն է հողը ունի ģերբնական ուժ եւ հայրենիքդ մեզ կանչում է, կապում է եւ չնայած ինչպես դուք նշեցիք քիչ առաջ ձեր առողջական խնդիրներին միևնույն է առանց հողի չեք կարողանում։ Դրանք առողջական խնդիրները չեն կարող խոչընդոտել կապին հողի, կենթանիների, ծերչունների, Սիրում եմ բնությունը, ես ինձ համարում եմ բնության մի մասնիկ։ Առանց բնության ես կյանք չունեմ։ Տիկին Բաղդասյաններ թրջուններով եք, չէ՞, զբաղվում։ Զբաղվում եմ թրջուններով, էլ զբաղվում եմ հավեր, հնդկահավեր, Ես գիտեմ, որ հնդկահավերը ավելի դժվար է պահելը, խնամելը, այո։ Ինչքան դժվար է, այնքան արդյունքը քաղցր է։ <laughs> Դիկի Բաղդասարյան, շնորհակալություն կարճ, բայց հետաքրքիր ու բովանդակալի զրույցի համար։ Ձեզ մաղթենք առողջություն, ձեր գործերին էլ միայն ու միայն հաջողություն։ Ես նույնպես մաղթում եմ Արցախ աշխարհին խաղաղություն, հայրուն ապագա, մեր կյանքը Արցախում, բոլորին առողջություն ու հաջողություն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես ես շնորհակալ եմ։ Լավ մնացեք։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Մենք պատմեցինք երկու գործարարների մասին, ովքեր կենսագործող, իրենց արժև ծառացած խնդիրները անմիջապես կատարող մարդիկ են։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք։ Thank you